cathédrales musicales. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música. Avui viatgem a l'Alt Empordà, al castell de Peralada. Es té constància de l'existència d'un castell en aquesta àrea des del segle IX, però l'actual palau es va vestir després d'un incendi que va afectar l'anterior al 1285 durant la guerra contra França i que va destruir el primer castell dels Vescomtes de Peralada. Els Vescomtes, en lloc de restaurar-lo, van decidir construir-ne un de nou fora de la muralla. I això va evitar les limitacions d'espai. Al voltant del segle XIV es va començar a vestir el Palau Gòtic, encara que se'n conserven pocs vestigis de la construcció original, ja que els darrers segles ha estat restaurat en diverses ocasions. El palau va ser adquirit l'any 1923 per Miquel Mateu i Pla, un empresari barceloní falangista, amic personal del dictador espanyol Francisco Franco, i que va ser nomenat alcalde de Barcelona quan la ciutat va caure en mans dels feixistes al gener del 39. La família de Miquel Mateu i Pla encara té la propietat d'aquest conjunt arquitectònic declarat bé d'interès cultural i l'explota econòmicament amb el Casino Peralada, dos restaurants de luxe, un hotel, un museu i el Festival Internacional de Música de Peralada. Aquest festival se celebra des de l'any 85 i hi han participat molts dels principals artistes del segle, com Montserrat Cavaller, Victòria dels Àngels, Josep Carreras, Plácido Domingo, Jaume Aragall, Paco de Lucía, Alicia de la Rocha o Jordi Savall. L'any 2023 s'hi va fer un concert d'homenatge a Josep Carreras, en el qual va cantar diverses peces, d'entre les quals una versió del Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat. Sentim aquesta cançó cantada pel tenor de Sants, tot i que no és la versió del festival, perquè la que sentirem té més bona qualitat. Am vastimata Già me la stimo ancora Plagat Vam travessar Una porta tancata Ella a us un putre all'agliar cramaven nomes paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres no en sabia havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor somnis de poetes no en sabíem més. Teníem 15 anys. Ella, qui sap on és, ella chissà on para la vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la però sovint em fer-se fort de lluny m'arriba canzon Belles notes, bells raccords, belles paraules d'amor temps per aprendre'n, tot just despertaven del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes en sabíem més tenia 15 anys. Acabem de sentir aquesta versió del Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat cantada pel tenor Josep Carreras. Aquesta cançó que ens ha servit per il·lustrar el Palau de Paralada, una de les catedrals musicals de Catalunya. Musicals. El patrimoine Il catalan il a sa relation la musique.